غرباء nevjernika kupio živote njihove i, i metke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati kome oni će se na Allahovu putu boriti pa ubijati i ginuti on im je to zbija obećao u Tevratu i Inđinu i Kur'anu a ko da vlada dosljednije ispunjava obećanje sve دربنا درب الأباء غرباء غرباء غرباء غرباء Zato ćete danas čuti izjave kako je danas Bosna daru islam. Jeste braćo, jeste tako govori. Blago nama, blago nama. I vidi ljepote i rahatluka. Eto izlaza braćo. Ne sekirajte se braćo i sestre u islamu u Bosni. Evo donesoš jedan državu, blago nama. Ne treba da se bine nijedan musliman u zatvoru.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 uputu tražimo koga on azzebađel uputi nema toga ko će ga moći s toga puta skrenuti a koga on te bareke ve taala i svoje pravednosti ostavi da luta po ovoj zemlji ti mimo njega te Tebareke u Teala nećeš naći nikoga da ga izvede ili uputi napravi put a zatim najbolji govor, najispravni govor, najljepši govor je našeg stvoritelja, subhanahu wa ta'ala. Najbolja uputa je uputa njegova roba i posljednjeg poslanika, Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, a najgore stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabuda, a svaka zabuda vodi, vodi u vatru. Poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu na uputi. Hvala Allahu na uputi. Hvala Allahu koji nam posla poslanika da ne bi, da ne bi lutali. Nastavljamo uz Allahovu tebareke ve ta'ala pomoć <clears throat> serijal pod nazivom Uzroci smutnje i nereda. Treći dio, noćas, noćas ćemo razgovarati i podijeliti od onoga što nam uzvišeni podari o onima koji su i sami sebi, a tako i drugi prišli taj epitet, a to je savremeni muslimani. Danas se, poštovani džemate, i te kako može prepoznati kako muslimani ili oni koji sebe tako smatraju trče u poslušnost evropskim institucijama kako bi zadobili koji dinar ili komad ljeba ili pak slobodu koju im ova, kako smo rekli, institucija, halalite, imišljena tvorevina nudi. Dozvoravanje i laskanje nevjernicima na račun Allahove te bareke u teala vjeri je, braćo moja, postao pravi modni trend. Kao prvo, među kime, među nosiocima znanja, a zatim normalno i njihovim sljedbenicima i slugama. Ovo je prirodna posljedica zbog osjećaja niže vrijednosti. Da, ovo je prirodno zbog osjećaja koji oni kod sebe proizvedu zbog svog nemara i gafleta prema Allahovu vjeri i onda su čim su se okrenuli od nje počeli osjećati šta i dobili ga taj prirodni osjećaj niže vrijednosti pitamo se zašto jer su kod Allahovih neprijatelja vidjeli superiornost u svim segmentima života u njihovim srcima tih kako smo rekli, njovim srcima provodava ubjeđenje da su Allahovi neprijatelji pojam prestiža i sile. I ni zbog čeg drugog, osim od straha od njih, današnji muslimani su im se počeli toliko laskati i dodvoravati na razne načine, ne bili ko ovi Europejci za njih rekli da, da, to su muslimani koji su tolerantni i da, da, to je taj islam koji treba da zaživljava u masama. Na ovakvima i njima sličnim se obisljenjavaju riječi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojima kaže doći će vrijeme, doći će vrijeme kad ćete pedalj po pedalj, aršin po aršin slijediti postupke onih koji su bili prije vas Ako bi se oni zavukli u miši u rupu, i vi bi sigurno za njima. Allah poslaniće, pitali su, jel se to odnosi na kršćane i židove, a na koga drugog nego na njih, odgovorio je. Laskanje nevjernicima obično počinje sa malim stvarima, u malim stvarčicama braćo, zatim se malo pomalo povećava. Ovo je jedno od veoma klizavih mjesta na koje šeitan ljude zavodi, pa se trebamo dobro pripaziti. Evropa kao nametnuta ideja traži od muslimanskih pod navodnim nacima vođa i hođa jasno i glasno. Mi želimo evropski islam. Čim ovo čuju, pa makar i na dnevniku ili nekoj od informativnih novina muslimanske mase odma žurno e, vrše pripreme kako bi izgledali što ljepši, što moderniji, što evropski, ne bi li se svidjeli kome njihovoj mačehi evropskoj zajednici. Površno ili nikako, pridržavanje vjere je, braćo moja, realnost naše vremena, jel da, koju ne može niko, niko pobiti. Kako nazvati one pod navodnim znacima pripadnike Kible koji govore našim jezikom, čas vjeruju u komunizam, čas u socijalizam, čas u demokratiju. Meni religijski opšte odobrena stvar od strane ovi evropski proizvedeni muslimana. Sasvim je normalno, jelde, da, da Mohamed čestita Božić Petru. Postalo je izgleda sasvim normalno da je da samozvani vrhovni vođa evropskih muslimana dođe na kabure pripadnika vojske koja mu je poklala njegov narod i tu im se pokloni. Opšte poznata je pojava da se slave nevjernički praznici, rođenje, kako kažu, Isusa Hrista. Na to se narodi Bosne znači dobro navikli, pa osim malo njih niko više i ne reaguje. Zar je čudo što se svaki pametan i svjestan musliman čim su prostavi, čim se su prostavi ovoj poganoj ideologiji nazove državnim neprijateljem broj 1. Bosna, a i šira okolina, moramo sebi priznati je postala poligon za izvježbavanje muslimana u smislu kako da od njih napravimo poslušne sluge koji će klanjati, postiti, ići na hađ, davati zekat, ali sve to samo u onolikoj mjeri kojoj mi, kojoj i naš zakon dozvoli. Na putu američko-židovska mašinerija, na ovom putu koji smo sada rekli, radi je prvom parom i moramo priznati istini za volju, Ne moraju toliko da se ni trude, jer nemaju ni potrebe. Kad su vidjeli da ovaj narod napada vlastitu vjeru, a da nije toga ni svjestan, normalno to ovaj narod ne bi mogao uraditi, a da mu i samom ne odgovara vjera rahatluka, vjera nerada, vjera odmora, i da mu ne odgovaraju vođe koje ne zanima kako živiš i da li živiš u vjeri, nego samo kako ćeš umrijeti i da te ja čim umrem obećajam ti džennete, ali samo dobro moraš platit. Zato su muslimani poraženi skoro na svakom planu. Ima i oni, ima i oni, jada, koji vrše špijunažu protiv svoga naroda, ili nesvjesno, ili nesvjesno pod navodnim znacima rade u službi neprijatelja ove uzvišene vjere, šire njihovu propagandu svome narodu, hvale ih, a neki se čak bore za njihove ideje puškom, srljajući bezbrižno u islamske zemlje, ispraćeni od ovih kvazi učenjaka i tamo napadajući pod zastavom krsta muslimansku djecu i žene i to sve pod blagoslovom vjerskih terorista koji šaju svoj narod na već duboko napećene narode koji su u ratovima decenijama ali eto Vremena su takva, pa šta ćeš kad to Amerika traži od nas u protivnom, nema nam moći u Evropu. Zar se na ovaj način pokorava Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi veselem, Zar se ovakvim postupcima da se gradi islamsko vrastvo? Zar da ovakvim ljudima Allah dade ugled, pomoć, održavanje na zemlji, kad oni neprijateljima uhode svoj narod i izdaju ga? kad god im se uputi savjet ili osudi izdaja, pravdaju se da se ne mogu duprijeti jer bi jele, moglo doći možda do većih posljedica i tako biraju od dva zla manje zlo. Ja im savjetujem, ja im savjetujem da pošalju svoju djecu na podnavodnim znacima od Marališta i piknike i planine Afganistana, Palestinu, Čečenju, Irak, pa da vidimo ovda da li će itad primijeniti ili bolje rečeno zlo zloupotrijebiti ovo zlatno pravilo u islamu od dva zla se bira manje. Ali nažalost, oni su ovo pravilo iskoristili kako bi sakrili svoj monafek, jedno zlo postoji, jel to je jasno, ali oni šta, predpostave drugo zlo da bi se možda moglo nešto desiti i onda posježu za svojim famoznim fetvama. Nema sumnje, braćo moja i sestre, da je ovo obmana najsličnija kome tamo na pa monaficima. Sve te njihove isprike nemaju u sebi takvom Allaha ni trun istine. Zašto? Zašto? Pa ako su htjeli poslužiti svom narodu, onda su to mogli uraditi kako? Mačevima. A ako ne može, onda perom. A ako ne može, onda riječu. A ako i to ne može, pa onda preziri srcem. A to je u istinu, kako kaže naš poslanik, Muhammed s.a.v. najslabiji iman. E, tu smo se inašli, jer oni, međutim, samo žele biti intimni prijatelji stranaca protiv svog naroda, njihovi vodeći kadrovi protiv svoje zemlje, žele biti savremeni europejski muslimani, pa što se onda čuditi kako žive u izobilju, raspoloženju, uživaju u ugodnom životu, spavaju mirno, I jednu zaradu stečenu sticanjem znanja od para muslimana i sva ta uživanja su platili jeftinom prodajom svoje vjere i njenih nosilaca. Ovakvi ljudi nemaju savjesti da ih grize iznutra, a sve manje i oni među dajama i učenjacima da ih muče napadajući izvana. Zar oni zaboravljaju da Allah te bareke u teala kaže... وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات سليستخلفنهم في الأرض Allah obećava, Allah obećava da će oni među vama koji, koji budu vjerovali, koji budu aminu, minku aminu salihat, koji budu vjerovali i dobro djela činili, njima Allah obećava da će sigurno biti namjesnici na Allahovoj tebareke u teala zemlji zašto se onda ne vrate i ne postave na ove, na ove osnove. Uzvišeni Tabar Hvetala dalje kaže u prevodu značenja, kao što je postavio namjesnicima na zemlji, on je prije njih i da će im za cijelo kad tad vjeru njihov učvrstiti ovu kojim on te bareke votala želi i da će im sigurnost treba sigurnost ću zamijeniti oni će se kaže uzvišeni samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati a oni koji poslije toga budu nezahvali oni su pravi homofasikon pravi grešnici Pogledajte, Allah te barke ta'ala nije ovdje u ajetima okazivao na muslimane koji izdaju svoj narod, koji rade za njegove neprijatelje, koji stupaju neprijateljski proti svoje braći, koji izdaju svoju braću tražići da zadovolje tuđince i neprijatelje ove vjere kako bi dobili prolazni metak i čuvali fotelje raskoši. Pa ispade da je tako njegovo dostojanstvo skuplje od dostojanstva Allahova poslanika, salallahu alihi veselem. Zato Allah ovdje u ajetu vjerovanje spaja sa dobrim djelima. Vjerovanje spaja sa dobrim djelima. U amunu salihat, sa dobrim djelima. Kako je ružno što su prodali svoje duše. Allah u ovim ajetima ne ukazuje ni na one muslimane koji iako nisu protiv svog naroda u duši, jel da, niti su kod nevjernika radili za njegovu propast, niti su na nama da na njih zajaše prokleti stranac, ali su se od islama zadovoljili samo namazom, zikrom, postom, držeći da je to pravi islam kad bi to bilo dovoljno za pobjedu islamu, ne bi Kur'an bio prepun poziva na džihad, iskrenost, samoprekor i pomaganje muslimana međusobno jedni sprem drugi. Kad bi to bilo dosta, ne bi Allah te bareke wa ta'ala rekao Kul in kane abaukum, wa ibnaukum, wa ihvanukum, wa uzvanukum, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa A? Reci, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaši, i majna vaša koja ste stegli, stekli trgovačka roba za koju strahujete, da nećete možda prodati dobro, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, mili od koga? Od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovom putu, onda prisjekajte dok Allah svoju odluku ne donese. وَاللَّهُ لَا يَهْدِرْ قَوْمًا فَاتِقِينَ A Allah neće ukazati na pravi put grešnicima. Može liko tvrditi da današnji tazava muslimani, osim rijetki daju prednost Allahom i njegovu poslaniku kad se radi o braći, djeci, roditeljima, i djecima, stanojima i tako dalje. Da li današnji muslimani predstavljaju sliku oni koji vole Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi sallam više od sami sebe. Najčudnije je to što evropejci i dalje koriste ha, izraz fanatizam, terorizam, radikalizam. Pa da, Upravo tako, jer to uvijek drži budnim njihove evropske muslimane, da se slučajno ne bi opredijelili za nešto žestoko i našli pod tim imenom. Tako mi je Laha, tako mi je Laha, ovo je čudo nad čudima. Muslima se po njima može, jedna, pod narodnim znacima, spasiti ovi naziva, samo ako obuče od odjelo srama i poniženja, skrono od koga? Od taguta njihovi sluga obučeni u odjeću imana, jedino ako muslimani budu živjeli i radili u okvirima njihovih zakona, tak će biti ostavljeni na miru i mogu da žive svoj demokratski izabranom opcijom život. Ovi savremeni muslimani svako jutro brižljivo prate da li su možda ljuti ko evropejci novi, pa zatim radi očuvanja jedinstva muslimana požure i da ponude svoje usluge svojoj maćehi, majci Evropi, kako bi ona vidjela da oni nisu ti koji hoće da povedu sablju protiv svi oni koji napadaju Allaha njegova poslanika, salallahu, ali i veselam, I tako prodaju svoju vjeru i život za kufr, batil, širk i zavnudu. a to se kosi sa onim što je Allah obećao preko svojih poslanika, ali salatu selatu salam, pa kaže uzvišeni, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يدبر لك vjernika kupio živote i, i metke njihove u zamjenu za džanet koji će im dati. Kome? Oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbija obećao u Tevratu, Inđinu i Kur'anu. A ko od Allaha doslednije ispunjava obećanje svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koji ste s njim ugovorili, Zalikel Fauzolazim i to je veliki uspjeh. Ovo su ugovori, ovo su ugovori koje moramo ispuniti. Samo ovi ugovori čekaju svoje potpisnike. Samo je to veliki uspjeh. Gdje je današnje stanje muslimana prema ovom opisu u Kur'anu? Gdje su oni koji hitaju u smrt? Trgovine su otvorene pa burum, a shavi bi više puta tražili smrt. Ne bi li je pronašli, nego bi konjenik navaljivao na neprijatelja vičući, ja osjećam osjećam, ja osjećam mir iz dženneta. Pa bi neprestavno navaljivao i napadao njega i prodirao gdje je najopasnije na bolištu dok ne bi izgubio glavu. I tada bi rekao ovo dan radosti. A ako bi ga pored svega želja da pogine mašilo, onda bi se vraćao svojim ukućanima tužan. Muslimani su danas naučeni od starane svoje prodane u neme da vole i mrze samo onako kako se njima sviđa a ne kako to traži Allah i njegov poslanik. braćo, muslimani su danas naučeni i uče se da vole i mrze samo ime nevjernika, a ne kako to traži Allah i njegov poslanik, sallallahu alaihi wasalam, uzmeju nevjernike za prijatelje, iz kono pa nikad nećete iz njihovih usta čuti da je Amerika sa svojim savjeznicima najveći neprijatelj muslimana, ne ne ne naprotiv, nego im je Obama ured postao musliman, napravi iftar u bijeloj kući, uzme Kur'an u ruke i kaže Islam je vjera mira, a oni se raspadnu od dragosti kričući mu na sve strane. Zar može biti veća glupost i leimost od vjerovanja da muslimane i kršćane i židove u borbi protiv nevjernika na putu uspostavljane vjere povezuju isti ciljeni isti ciljevi, koja zabluda, koja zabluda Subhanala. Zamislite, braćo i sestre, dok muslimani u bijeloj kući, pod navodnim znacima, iftar je kavijar, serviran od obaninih, ili probavnih sluga, probavljenih kako ga volim nazvati, u isto vrijeme njihova braća i sestre i djeca, starci i nejač i muđahidi dobijaju na poklon od prvog čovjeka te iste kuće najnovije rakete i bombe teške, 16 tona, koje eto, i pored tolike sofisticirane tehnike koja pogađa u metar, kako se vole hvaliti, desi se jelde da ponekad pogreši, da pogodi pravo u najgušće naseljena područja, to je civila i muslimana Afganistana, Iraka ili dalje. Zamislite kako ovi muslimani čeznu za američkom demokratijom koja im eto garantuje da ljudska prava, ista ona demokratija, ista ona džubranska demokratija koja je zagarantovala pod navodnim znacima pravo našoj braći i sestrama po zatvorima ta guta, čiji su vlasnici demokratski izabrane vođe tog naroda da Bog da pocrkali. Ne mogu da zamislim, ne mogu da zamislim vallahi, ne mogu mogu da zamislim, a probajte i vi, Omara ibn Hattaba, da sjedi u društvu sa Ebu Džahlom, dok tamo negdje na ohodu Bedru, njegovi drugovi bivaju ubijeni mučeni od strane vojske tog istog Ebu Džahla sa kim Omer sjedi. Ja ne mogu da zamislim, ja ne mogu, ja neću ni pokušam da zamislim da Omerina, Omerina, da takva ljudina bili porušljena tako nešto. Ali pogledajte danas, ove velikane islamski znanosti, famoznjake i bandite šta radi. Zato ćete danas čuti izjave kako je danas Bosna daro islam. Jeste braćo, jeste tako govori. Blago mama, blago mama. I Nima ljepote i rahatluka. Eto izlaza, braćo. Ne sekirajte se, braćo i sestre, u islamu u Bosni. Evo, donesoš je nam državu, blago nama. Ne treba da se bilo nema musliman u zatvoru. Evo slobode. Nema više hapšenja. Nema više ruganja. Nema više ni kamate. Nema više homoseksualizma. Nema više alkohola. Nema više glasne muzike. Nema više vehabija, fundamentalista, radikalista, terorista, nema više kafana, nema više imaz dede, nema više turbeta, sve će biti poravnato, nema više djere djedova i bidata, svi na pijace nema više poreza, jeste kažu, ovo je daro islam, slobodno ispoljite svoju vjeru, gdje god da dođete, niko vas u ruci, u Goraždu, u Foči, u Ustikolini, ne smije ružno pogledat, Napuštite brade, stavite mi kabe, ukidaju se sudovi tagutski, prvenstvo osvojuju samo muslimani, nema više viza, ne smije niko da vređa muslimane, ukidaju se banke, ukidaju se banke sa kamatom. Sad možemo slobodno da krećemo kud nam volja, ovo je darul islam i još stotine pogodnosti za koje mi ne znamo, nismo ni svjesni da su već među nama, ali vjerovatno, pošto smo mi radikalni i naučeni, iskućeni pogleda i ne razumijemo jel da ove nove fazi fetvice, mi to i ne, primije, i ne primijetismo. Dok nam ovi urednici ove šarijatske mesele ili države ne rekoše da prolazimo kroz šarijatsku državu, a da toga nismo ni svjesni. Baš čudno. Kako ne primijetismo, jel kako ne primijetismo da je greškom 700 muslimana pod navodnim zvacima policajaca upalo eto u maču, jel da onako i da je tamo neki kadija, eto, pogriješio kad je izdao fetvu u hapšenju naše braće u maloči. Vjerovatno je dok je ulazio u ministarsku fotelju, jel da, uzeo pogrešan papir o naredbi od svog prethodnika koji je bio, eto, demokrata. Šta ćeš? Desi se. Ima i oni koji na sve strane govori da ne možeš nikog protekviriti, ni slučajno. Baš čudno. Zamislite, sa umet se slaže oko djela koja izvode iz islama, ali ovi kao da hoće da kažu da se to samo odnosi na kršćane, vjerovatno je vama, a imeni braćo, nepoznato djelo koje nosi naziv djela koja izvode iz kršćanstva, jer u svakom meseli takvira stoji djela koja izvode iz islama, ribeta i slično, pa se pitamo na koga se onda ovo gospodar naš odnosi, Na koga se onda ovo inosi pravila? Samo na one za koje njihove dobre vođe, jel da, ili hođe, kažu da su izašli iz okvira Islama. Ali eto, da mi ne bi ostali zbunjeni, neki se binu o uletu izdaju savremene fetne, fetve koje mi, obični smrtnici, ne razumijemo. Jer ovo dijela koja izvode iz Islama, ja bih više volio da nam kažu na koga se ovo odnosi, iz čega to ova djela izvode, je to iz islama ili iz kršanstva. Lično bi volio da mi neko od tih fantomskih nosijaca, nosilaca ovih razmišljanja objasni. Ako se kaže djela koja izvode iz islama, vjerovatno muslimana izvode iz islama. Osim ako, a što je sasvim moguće, ne dolaze nekakva nova tumačenja i značenja koja eto nisu bila poznata prijašnjim generacijama. I ne bi me čunilo da počnu pisati djela koja izvode iz krćanstva. Jer oni i ne daju nikom da izađe iz islama. <clears throat> Ima i oni Ima i oni koji su opsjednuti lijepim radnim mjestima i raznim institucijama. Pa tako na sve strane viću uđite u partije, uđite u partije, bit će nam bolje da bi muslimanima bilo lakše obmana 20. i 21. stoljeća. Ali ne se kirajte se omladino džihada. Oni vam obećaju da kad dođu na vlast, odmah će zatvori, po navodnim znacima, da, jer će tad upravnik biti musliman, biti širom otvoreni. A do tad, nek se ubije na hiljade i na stotine hiljada muslimana, ne trugnu u zatvorima i čekat ćemo, po navodnim znacima, da jednog dana neko od ti uđu političara u te zatvore i kažu, dajte ključeve ovamo, od danas je šerijat, pusti sve napolje. Zabluda nad zabludom ovo se nikad na ovakav način neće desiti. A dotad, iako bi se po navodnim znacima desilo, šta ćemo sa ovolikim ubijanim muslimanima i muslim, muslimankama? Pitajmo njih, ajmo njih pitat da li je njima noć duga ili kratka ovi tagutski političari i kompanijo bandita. Mi im poručujemo, tim i takvim, mi im poručujemo, tim takvim. Ono što im Omer ibn Hatab radi Allahan reče, bili smo najzaostali narod, pa nas je Allah islamom uzdigao. Tražiti slavu mimo onoga čime nas je Allah uzdigao, znači tražiti da nas Allah ponovo poniđi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Evo šta vam kaže Ainama Omer ibn Hatab. Bišetan ja i zaostali i svi oni koji traže uzdizanje mimo Allahovog uzdizanja Tebareke tala. mi im kažemo, mi nepismen kako kažu i neok narod, vi ste najzaostali narod koji hoda zemljom. Jer tražite slavu mimo onoga čime Allah Tebareke tala neće uzdignuti. Neće odignuti. Danas su muslimani nasjeli na ideju moderni prilaz islamu, moderni prilaz islamu, kaže moderni ova jada po navodnim znacima, zadovoljavaju se svojim namazima, mudrom, delom, šutnjom na velika zla, prešućivanjem raznih vrsta bidata i upućivanja dova za promjenu stanja kad bi sama dova mogla zamijeniti ratovanje, braćo moja i sestre, time bi se zadovoljio Allahov poslanik, sallallahu ve sellem jer su oni kategorija, ha, ili generacija muslimana, koja je sigurno najpreća da joj gospodar dove usluša. Kad bi se te želje mogle srediti samo dovama i prizivanjem Allaha bez amal bez djela ne bi Allah rekao, Kur'ana u prirodu značenja, čovjeku nema ništa drugo nego on što on sam zaradi. I ne bi rekao, recite, radite, pa će sigurno vidjeti vaš rad. Allah i njegov poslanik, sallallahu alaihi vselem, ne bi naredio poslaniku, alaihi salatu vselem, da kaže onima koji su od rata se ispričavali, to jest, da ne idu u džihad pod narodnim znacima, Nemojte se ispričavati, mi vam nikad nećemo vjerovati, Allah nas je već obavijestio o vama. Kako može neko misliti da će Allah pomagati jedan narod bez ikakva njegova rada i da će ga obasuti ovim plodovima i dobrima kojima je obasuo njegove pretke, kad je taj narod napustio sve ono što treba da poduzme. A, a samo Allah, tabar kretala, svemoćan i samo on radi sve što je. Jeste uvjesno, kako se možete, kako se možete uopšte i praviti ugled bez uzimanja uzroka, žetva bez oranja i sijanja, uspjeh bez rada i truda i pomaganje bez i najmanjeg uzroka za to, to je nemoguće, ali uzroka koji su podkrepljeni Kur'anom i sunnetom. Bez sumnje to bi nagnalo svijet na lijenost, odvratilo ga od svakog rada, čak to bi bilo oprečno i prirodnim zakonima na koje Allah postavio cijeli svijet, nepoduzimanje uzroka, i ne bi bilo razlike između istine i neistine, štete i koristi. A Allah, te barek evotala, naš gospodar, je daleko od toga da to uradi. Kad bi Allah uzvišen neka je, tabareke votala, ikoga pomagao bez ikakvog truda, sigurno bi pomagao svoga muvenika i poslanika, ali i salatu vasalam, a ne bi učinio potrebnim da ratuje, da se bije, da bori i da se podvrgava prirodnim zakonima, čime za postignuće uzvišene ciljeva. Zamislite jedan narod koji ima na hiljada obaveza prema Allahu Tebare Kevotala, a on ispunjava samo pet. Muslimani mogu ako hoće, odluče se i postupe kako njegov, njegov gospodar traži da budu na najvećem stupnju morala i ponosa, većem od svih evropejaca, britanaca, amerikanaca, francuza, japanaca, kineza, koga god hoćete i u novci i napretku da ostanu u islamu kao što su ostali i oni prije njih u svojoj veri. Muslimani su zato preći i samo im manjka dijela, samo im manjka dijela i šteti im šta? Šteti im zla slutnja koja je napunula zbog straha njihova srca. Zla slutnja koja je strahom ispunila njihova srca od ljudi, mlitavost i beznađe obuzelo muslimane. Muslimane, pozivam sve, sve pozivam da akidetom, da akidetom prije svega, ljubavlju prema Allahu Azzavadžel, upoznavanjem temelja osnova ove vjere Tebarke Tala, radom, odlutnošću, ispunimo uvjete koje traži naš gospodar Tebareke Tala, a ne gospodar bijele kuće. Kaže Allah uzvišeni, kaže naš gospodar Tebareke Tala. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين kaže uzvišeni والذين جاهدوا one koji se budu zbog nas borili Ovdje sebi gospodar govori, zbog nas borili, a ko se bude borio zbog Allaha Tebareke Otala i radi njega, sigurno će se boriti na način kako to njegov gospodar traži. Kaže gospodar Raje, fina, fina, nehdijenahum subulena, mi ćemo, sigurno, kaže uzvišeni, putovima kojim, koji nama vode uputiti, Allahu akbar, pogledajte, one i ovo je ključ uspija koji se budu zbog Allaha borili, na način kako on to traži, kaže uzvišeni, mi ćemo sigurno, putovima koji nama vode uputiti, Allahu akbar, krećite braćo, i zatim kaže uzvišeni, va ima Allah, ima muhsinin, A Allah je zaista na strani oni koji sve ovo rade. Šta? Dobra djela čini. Allah otver, pogledajte, kada budemo krenuli putem kojim je on zadovoljan, kada budemo krenuli da se borimo putem kojim naš gospodar zadovoljan, on nam obećava. U ovo ne vjeruje samo nevjednik. U ovom vjeruje samo onaj koji laži. U ovom vjeruje samo onaj koji sumnja da će ga Allah pomoć. Vallahi samo taj u to vjeruje. Uzvišeni kaže, La Lamehdiallahum subulana, sigurno ćemo i putevna subulana koji nama vode oputiti. I zatim kaže, i zatim kaže da je on, Allahu ekber, Allahu ekber, da je Allah Na strani oni, wa inna Allahe me al muhsinin, na strani oni, ovi koji smo opisani malo prije. Pa i kaže na strani Mohsina, oni koji su kod sebe imaju ihsan, koji, koji su dobili zbog svoje iskrenosti nagradu gospodara Tebare Kevetana da obožavaju uzvišenog kao da ga vide. Da obožavaju Allaha kao da ga vide Allahu ekber, čite braćo i sestre krećite Allahu da se borimo samo radi njega i njegovog zadovoljstva davom, pozivanjem mudrošću svim sredstvima koje nam koje nam Allah te barake od tela i ova vjera u datim vremenima i okolnostima dozvoljava i ono u čemu smo od mogućnosti la yukallifu la u nafsem illa usaha kaže uzvišeni ja ne opterećujem nikog preko njegovih mogućnosti ali radi ono što misliš da možeš i u tome što misliš nemoj da budeš neiskren pa da pravdaš to svoje važno mišljenje licemjestvom i onda povlačiš poteze koji će te, koji će te odvesti u vatru nemojte se truditi da budemo muslimani u ime nevjernika da budemo savremeni muslimani mi se trudimo i trudit se da budemo muslimani onakvim kakvim, kakvim nas opisuje Allah te bareke ve ta'ala i kakvim je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i naredio njemu da nam objasni, dostavi i kaže kakvim on uzvišeni je zadovoljan. Molim Allaha te bareke ve ta'ala da nam podari uputu. Molim Allaha subhanahu ve ta'ala da nas pomogne na uzizanju njegove riječi, da u naša srca ubaci takvaluk, bogobojaznost, molim Allah te bareke ve ta'ala da od nas ostrani kukavičuk. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nam podari sirat al-mustaqim. Molim Allah uzvišenu da nam podari sirat al-mustaqim. Allahu moj, ako sam pogrešio, oprosti mi. Allahu moj, tako ti tvoje veličine. Ono što sam pogodio, to je od tebe sigurno, gospodaru moj. A što sam pogrešio, to je od mene, tvog slabašnog roba i od šetana. Pa te molim da mi oprostiš. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nam pokrije naše sramote i naše grijehe. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam podari ljubav prema njemu tabaraka wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa I rekao ovo, a molim Allah da oprosti imeni i vama i posljedna dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhaneke Allahume bihamdik ashhadu an la ilaha illa an Ustavfiruke wa atubu ulejk Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل